อิเมขาปนายสมันโตเซกิยาธรรมาอุเทสังอาคัชันเตปริมันดลังนิวาเสสามีติสิกากรณียา ปริมันดลังปารุปิสามีติสิกากรณียา สุปฏิชันโนอันตรคเรคามิสามีติสิกากรณียา สุปฏิชันโนอันตรคเรนิเสทิสามีติสิกากรณียา สุสังวุโตอันตรคเรคามิสามีติสิกากรณียา สุสังวุตวอันรคเรนิสิทิสามีติสิกาการณียาโอคิตยักขอันรคเรคามิสามีติสิกาการณียาโอคิตยักขอันรคเรนิสิทิสามีติสิกาการณียานาอุคิตกายะอันรคเรคามิสามีติสิกาการณียานาอุคิตกายะอันตรคเรนิสิทิสามีติสิกาการณียานาอุชกิกายะอันตรคเรขมิสามีติสิกาการณียา นาอุชกิกายะอันตรคเรเนสิทิสามีติติฆากรณียาอปัสสัทโธอันตรคเรขมิสามีติติฆากรณียาอปัสสัทโธอันตรคเรเนสิทิสามีติติฆากรณียานกายปัจจลกังอันตรคเรขมิสามีติติฆากรณียานกายปัจจลกังอันตรคเรเนสิทิสามีติติฆากรณียานาภาหุปัจจลกังอันตรคเรขมิสามีติติฆากรณียา นาพาหุปจลกังอันดรคเรนิสิทิสะมมติสิกขากรณียา นาสิสัพจลกังอันดรคเรคามิสะมมติสิกขากรณียานาสิสัพจลกังอันดรคเรนิสิทิสะมมติสิกขากรณียานาคัมภะกัตโตอันตรคเรขมิสามีติสิกขากรณียา นาคัมภะกัตโตอันตรคเรนิสิทิสามีติสิกขากรณียานาโอคุณิโตอันตรคเรขมิสามีติสิกขากรณียา นาโอคุณติโตอันตรคเรนสีทิสามีติสิกากรณียานาอุกุติกายะอันตรคเรขมิตสามีติสิกากรณียานาปัลติกายะอันตรคเรนสีทิสามีติสิกากรณียาฉัพพิสติสารุปัง สกัดจังปินปาตังปฏิกเหสามีติสิกากรณียา ปัตตสันเยปินนปาตังปฏิฆเหสามีติติฆากรณียาสมสุปกังปินนปาตังปฏิฆเหสามีติติฆากรณียาสมติติกังปินนปาตังปฏิฆเหสามีติติฆากรณียาสกัดจังปินนปาตังพุนชิสามีติติฆากรณียาปัตตสันเยปินนปาตังพุนชิสามีติติฆากรณียาสปะทานังปินนปาตังพุนชิสามีติติฆากรณียา สมาโซปกังปินนปาตังพุนชิสาเมติสิกากรณียานาโตปโตอมมัติตวาปินนปาตังพุนชิสาเมติสิกากรณียานาสซปังวาพยัญชนะวาโอทะเนนาปฏิชาเทสามีพิญโยกรรมยตังอุปาทายาเตสิกากรณียานาโซปังวาโอทนังวาอะคิลันโนอัตโน อัทายะวิญญาเปตวาพุนชิสาเมติสิกากรณียา นาอุชานสัญเยปเรสังปัตตังโอโลเกสะมีติสิกากรณียานาติมหันตังกาวลังกริสะมีติสิกากรณียาปริมันดลังอโลปังกริสะมีติสิกากรณียานาอนาหเตกวเรมุขทวารังวิวริสะมีติติฆากรณียานาปุญชมาโนสัพพังหัตทั้งมุขเคปักขิปิสะมีติติฆากรณียานาสกวเรนมุเคนะพยาหาริสะมีติติฆากรณียา นาเป็นโดแคปกังพุนชิสาเมติสิกาการณียานากวราวัชเชรกังพุนชิสาเมติสิกาการณียานาอวคันดะการกังพุนชิสาเมติสิกาการณียานาหัตถนิโทนกังพุนชิสาเมติสิกาการณียานาสิทธาวการกังพุนชิสาเมติสิกาการณียานาชิวหานิชารกังพุนชิสาเมติสิกาการณียา นาจปุจปุการกังผลชิสามีติติฆากรณียานาสุรุสุรุการกังผลชิสามีติติฆากรณียานาหัตถนิเลกังผลชิสามีติติฆากรณียานาปัตตนิเลกังผลชิสามีติติฆากรณียานาอทะนิเลกังผลชิสามีติติฆากรณียานาสามิเสนหัตเทนาปานิยทละกังปฏิกเหสามีติติฆากรณียา นาสสิทธกังปตะโทวานังอันรคเรชเดสามีติติฆากรณียาสมติงสาโพชนะปฏิสังยุตตานาชัตตาปานิสะอคิลานัสสะธรรมังเทศิสามีติสิกากรณียานาธันดาปานิสะอคิลานัสสะธรรมังเทศิสามีติสิกากรณียานาสัทธปานิสะอคิลานัสสะธรรมังเทศิสามีติสิกากรณียา นาอาวุธาปานิสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติสิกากรณียานาปาทุกรุณหัสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติสิกากรณียานาอุปาหนารุณหัสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติสิกากรณียานาญาณกตัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติสิกากรณียานาสยนคตัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสาเมติสิกากรณียา นาปลัติกายะนิสินัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสะเมติสิกขาการณียานาเวติตาสิสัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสะเมติสิกขาการณียานาโอคคนติตาสิสัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสะเมติสิกขาการณียานาชมายังในสสทิตวะอาสเนในสินัสสะอคิลานัสสะธรมมังเทสิสะเมติสิกขาการณียานาเนเจอาสเนในสสทิตวา อุจเจอาสเนนิสินัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสามีติสิกากรณียา นาติโตนิสินัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสามีติสิกากรณียานาปัจจโตขชันโตปุรโตขชันตัสสะอคิลานัสสะธรรมังเทสิสามีติสิกากรณียานาอุปเทนะขชันโตปเทนะขชันตัสสะอคิลานัสสะ ธรรมังเทศิสาเมติสิกาการณียาโซละสธรรมเทศนาปฏิสังยุตตานาติโตอังคิลานอุจจารังวาปัสสาวังวากริสาเมติสิกาการณียานาหาริเตอังคิลานอุจจารังวาปัสสาวังวาเครังวากริสาเมติสิกาการณียานาอุทะเกอคิลานอุจารังวาปัสสาวังวาเครังวากริสามีติสิกากรณียาตโยปกินนากา อุติทาโคอายสมันโตเสกิยาธรรมาตถายสมันเตปุชาเมกจิตธาปริสุทธา ทุติยมเปปุชาเมกจิตธาปริสุทธาตติยมเปปุชาเมกจิตธาปริสุทธา ปริสุทธเทธายสมันโตตัสมาตุนหี เอวเมตังทารยามิเสขิยานิธิตา